Book 2 გენიტივი გენიტივი ჩემი მეგობრის კატა ჩემი მეგობრის კატა ჩემი მეგობრის ძაღლი ჩემი მეგობრის ძაღლი ჩემი ბავშვების სათამაშოები ჩემი ბავშვების სათამაშოები ეს არის ჩემი კოლეგას პალტო ეს არის ჩემი კოლეგას პალტო ეს არის ჩემი კოლეგას მანქანა ეს ჩემი კოლეგას მანქანა ეს ჩემი კოლეგების სამუშაოა ეს ჩემი კოლეგების სამუშაოა. პერანგზე ღილი აწყვეტილია. პერანგზე ღილი აწყვეტილია. ავტოსადგომის გასაღები დაკარგულია. ავტოსადგომის გასაღები დაკარგულია. უფროსის კომპიუტერი გაფუჭებულია. უფროსის კომპიუტერი გაფუჭებულია ვინ არიან გოგონას მშობლები ვინ არიან გოგონას მშობლები როგორ მივალ მისი მშობლების სახლში როგორ მივალ მისი მშობლების სახლში სახლი ქუჩის ბოლოს დგას სახლი ქუჩის ბოლოს დგას რა ქვია შვეიცარიის დედაქალაქს? რა ქვია შვეიცარიის დედაქალაქს? რა არის ციგნის დასახელება? რა არის ციგნის დასახელება? რა ქვიათ მეზობლის ბავშვებს? რა ქვიათ მეზობლების ბავშვებს? როდის არის ბავშვების სკოლის არდადაგები? როდის არის სკოლის არ დადაგები როდის აქვს ექიმს მიღების საათები როდის აქვს ექიმს მიღების საათები როდის არის მუზეუმის გახსნის საათები როდის არის მუზეუმი ღია